Послухайте, Брус, я так само служу королеві Елізабет, як і ви, хоч я й канадець. Тож давайте поспимо. Ну, а якщо хроптиму, то я вже вам казав, штовхайте ліктому печінку, ото й усе. Чудово лається, мовив Жак Антуан. Досі думав, що француза не перелає ніхто, а ці нордійці не гірші. Хуан Естрада аж виструмився з мішка. Тоді вони чули аргентінців. Куди там оцим? Булат змовчав. Йому згадалася повість про те, як лаялися баба Параска з бабою Палашкою. Українцям належав пріоритет. У цьому він не мав сумніву. Піде північ буря перетворилася на справжній ураган. Усі восьмеро мешканців брезентового будиночка, закопаного в лід, не спали. Всі, крім хіба пата Лоу. Але вітер так ривів, що хропіння канадця не чув навіть його співмешканець. А що й справді було б, якби я не затявся тоді з професором, подумав матрос. У мене таке враження, наче нас уже кудись несе, крикнув йому на вухо Жак Антуан і вистромив з мішка голову. Ану, замріть. Булат перестав дихати. То гойдається льодовик. Він же плаває на хвилях. Він товстий, його не розіб'є. Ярдів до двохсот, а часом навіть товщий. Я вже колись вам казав. Крига під ними ледь відчутно коливалася її ворушив розбурханий океан, і це здавалося просто незбагненним. Над наметом ревіло й гуло, і люди з умлілим серцем чекали, коли вітер здере брезент, розірве його на шмаття і віднесе в безвість. Тоді вже їх не врятує ніщо. Ні цей нікчемний трифутовий викіп, у який вони заглибили намет ні куций досвід, ні особистий героїзм. Якщо можете, не штовхайте мене по лівій нозі, крикнув Жак Антуан у найбільший розпал бурі. Вони повистромляли голови з мішка, для двох усередині бракло повітря. Булат ледве його почув. Льодовик під ними плавно коливався скоряючись океанським валам. Інколи крізь шалене ревіння лунала глуха канонада. Крижані поля тріщали і ущільнювалися під ударами вітру й хвиль. А згодом, годині о третій ночі, почалася гроза, жахлива і несподівана. Вона тривала не більше сорока хвилин, але люди здригались од кожної громовиці. У мене таке відчуття, мов би блискавка перевертає всі мої нутрощі, крикнув Жак Антуан, коли влігся грім після чергового удару. Тепер Булат його добре чув. Щось подібне відчував і він і соромився свого страху. Чи витримає намет? Головне тепер полягало в цьому щось настирно сіпало за клапан мішка. Булат налапав шворку. Цей нехитрий пристрій вигадав тур сполучитися шворкою через обидва намети. Булат тричі смикнув. Там теж було все в порядку, якщо можна назвати порядком такі грубі жарти шостого материка. Коли стільки витримали, сказав він собі, то витримаємо й далі і раптом відчув, як ураган почав потроху видихатись. Насамперед припинилися громи. Рахуватиму до дванадцяти, загадав собі Булат, чомусь обравши саме халдейську цифру. Це був одвертий забобон, але Булат почав знервовано рахувати один, два, три. Якщо не вдарить до дванадцяти, гроза промене. Грім більше не вдарив. І хоч ураган мов би, теж притомився.